qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón En caponete y en Rosa Morada Tomán y Santiago hay gente invitada Todos ya se mueven con mucha emoción o les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo siente el corazón En caponete y en Rosa Morada tomar y Santiago hay gente invitada Todos ya se mueve con mucha emoción o les gusta el paso, el pasito perrón esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando. Esto hice. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son. son. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y el corazón En la caponeta y en Rosa Morada y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Hoy pues les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo de ritmo siente el corazón En la caponeta y en rosa morada Tomán y Santiago y gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción ¿o pues les gusta el paso, el pasito perrón Y otra vez Vamos a bailar Este pasito El pasito perrón ¿Y cómo dice? Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son. Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba. muchas felicidades por el éxito del Pasito Perrón. Y gracias al programa. ¡Apa gracias al grupo. ¡Dinastía Mendoza!